بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabuk g'azoti nihoyasiga yetdi to'qqizinchi yilning oxiri keldi haj mavsumi yaqinlashdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'qqizinchi yilgi hajga abu bakr siddiq roziyallohu anhuni amir qilib yubordi abu bakr siddiq roziyallohu anhu madinadan haj qilishlikka otlangan kishilarga bosh bo'lib madinadan chiqishdi ular yo'lda ketayotganlarida rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tavba surasidan bir qancha oyatlar tavba surasining birinchi oyatlari nozil bo'ldi bu oyatlarda hajga taalluqli oyatlar bor edi ularni tezlik bilan yetkazishlik kerak edi bu xabar bu xabarni payg'ambarimiz aytdilar bularni faqatgina meni oilamdan bo'lgan meni ahlimdan bo'lgan bir kishi yetkazishligi kerak dedi va bu oyatlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tuyasini mingan holda ali roziyallohu anhu yetkazgani ketdi tavba surasi qur'onda be bismilloh boshlangan bitta sura mana bilamiz har bitta sura boshlanishligidan oldin bismillahi rohmanir rohim albatta aytilinadi faqat tavba surasida bu yo'q ulamolar aytadilar bu sura shunday bir tezlik bilan tushganligi sababli basmala aytilmadi deyiladi yana ayrimlar aytadi bu surada kofirlar bilan bo'lgan mufosala va shiddat borligi uchun basmala aytilinmadi deyiladi allohu alam qaysinisi to'g'ri lekin bismillahi rohmanir rohim mana shu oyatda e, rahmat zikr qilinadi kofirlar bilan bo'ladigan muomalada rahmat bo'lmasligi lozim edi ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni buyrug'ini bajarib abu bakrga yo'lda yetib oldi alini kelganini ko'rib abu bakr siz roziyallohu anhu amir bo'lib keldingizmi meni ustimdan yoki ma'mur bo'lib keldingizmi dedi ya'ni menga boshliqmisiz yoki menga itoatdamisiz ma'mur bo'lib keldim dedi va payg'ambarimizni buyrug'ini yetkazdi qachon odamlar yig'ilishsa abu bakr buyurardi ali roziyallohu anhu turib ana shu tavba surasidagi oyatlar va hajga taalluqli bo'lgan narsalarni ularga yetkazar edi haj xutbasini abu bakr nihoyasi yetkazgandan keyin buyurdi ali roziyallohu anhu mana shu haj xutbasiga yig'ilgan kishilarni hammasiga tavba surasidagi oyatlarni va payg'ambarimizning boshqa buyruqlarini o'qib yetkazdi ali roziyallohu anhu aytadi xutbani eshitmagan odamlar ham ko'p edi ekan deydi ya'ni xutbaga yetib kelmagan odamlar shuning uchun odamlarni orasida yurib mana shu oyatlarni baland ovozim bilan o'qib berar ekanman tomog'im deydi bo'g'ilib qoldi ovozim bo'g'ilib qoldi deydi nozil bo'lgan oyatlar quyidagilar baroatun minallohi va rasulihi ilallazina ahadtu minal mushrikin ey mo'minlar ushbu Alloh va uning payg'ambari tomonidan sizlar o'zaro urushmaslik haqida ahdi paymon qilgan mushrik kimsalarga ora ochiqlik e'lonidir ya'ni endi oramiz ochiq musulmonlarni yerida yashayotgan mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ayrimlari sulhga kelishgan edi ahdlashgan edi bu oyatlar bilan ana shu sulhlar nihoyasiga yetgandan keyin muddati tugagandan keyin musulmonlar bilan o'rta mushriklarni o'rtasi ochiq bo'lganligini e'lon edi ularni muddatlari ahdi tugagunicha mana shu e, ittifoqida qancha muddatga tinchlikka qancha bir muddat tinchlikka kelishgan bo'lsa shu muddat tugagandan keyin qaytib ular bilan tinchlikka sulh tuzilmaydi endi qaysi mushriklarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ahdi ittifoqi kelishuvi bo'lmaydigan bo'lsa ularga to'rt oy muhlat mana shu to'rt oyni ichida ular o'zlarini ishini hal qilib olishligi kerak agar arab jazirasidan tashqaridan biror mushrik kelib islomni eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsa unga omonlik beriladi eshitganidan keyin chiqib ketishligi kerak endi mana shu to'rt oy ichida mushriklar o'zini ishlarini bir ko'rib chiqishligi kerak yo islomni qabul qilishadi yoki ular bilan jang qilinadi fasihu fil ardi arbata ashhur va'lamu annakum ghayru mu'jizillah va annalloha muhzil kafirin ey mushriklar to'rt oy ichida yerda sayru sayohat qilib yuraveringlar va bilinglarki sizlar Allohni ojiz qiluvchi emassizlar albatta Alloh kofirlarni rasvo qilguvchidir va ushbu Alloh va uning payg'ambari tomonidan odamlarga katta haj kunida Alloh va uning payg'ambari mushriklardan bezor ekanligini bildirishdir bas ey mushriklar agar tavba qilsangizlar bu o'zingiz uchun yaxshiroqdir Agar yuz o'girsangizlar, u holda bilingizki, sizlar Allohni ojiz qiluvchi emassiz. Ey Muhammad, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob xushxabarini yetkazing. Demak, mana shu 4 oy ichida, 4 oy ichida mushriklar o'zlarini ishlarini ko'rishligi kerak. Alloh aytadi: "Magar ey mu'minlar, sizlar ahdi paymon qilgan mushrik kimsalar keyin ahdlaridan biron narsani buzmasalar va sizlarning ziyoningizga birov bilan hamkorlik qilmasalar, u holda ularni ahdlarini belgilangan muddatgacha to'la to'kis yetkazinglar albatta Alloh taqvo qiluvchi zotlarni sevadi mana shu oyatlar mana shu oyatlarga taalluqli hukmlar va payg'ambarimiz aytgan boshqa hukmlarni ali roziyallohu anhu odamlarga e'lon qilib yuribdi ana shu hukmlar quyidagilardan iborat edi jannatga faqat mo'min bo'lgan nafs kiradi kabani yalang'och kishi tavof qilmaydi mana bilasizlar mushriklar kabatullohni tavof qilarkan kiyimsiz holatda yalang'och tavof qiladiganlar ham bor edi makkaga kelib kabani tavof qilmoqchi bo'lgan odam qurashdan kiyim sotib olishligi kerak deb hukm chiqargandi qurash albatta o'zlarini mollarini sotishligida maqsad bundan endi kimi qurashdan kiyim sotib olishlikka puli yo'q bo'ladigan bo'lsa yalang'och tavof qilsin deb qurash hukm e'lon qilgan edi mana shu hukmga binoan kabatullohni yalang'och tavof qiladi mushriklar demak mana shu yildan keyin kabani hech kim yalang'och holda tavof qilmaydi kimni rasululloh bilan ahdi bo'lsa uning muddati ahdi nihoyasi yetgunicha mana shu yildan keyin mushriklar haj qilishmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyingi yil haj qildi bironta mushrik bu hajda qatnashmadi kimning nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan ahdi bo'lmasa unga omonlik to'rt oy shu to'rt oy unga birov tegmaydi endi orani ochiq qilishlik mufosala faqat e, munofiqlar bilan emas balki mushriklar bilan ham aniq bo'ldi o'rta ochiq ora ochiq qilindi to'qqizinchi yilning shabon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari ummi gulsum vafot etdi mana endi tabukdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga arab qabilalari o'zlarining elchilarini yuborib ular islomlarini payg'ambarimiz oldida e'lon qilishdi banu tamim vaqti banu tamim elchilari utorid ibn hajib aqro ibn habis va zuburqon ibn badr mana shu kishilar boshligida banu tamim kishilari islomini e'lon qilgani kelishdi ular madinaga kelishdida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyini oldiga borib turib baqirishni boshladi ular peshindan keyingi vaqtda kelgan edi bu vaqtda odamlar dam oladigan payt kun issiq bo'ladi dam oladi ular payg'ambarimizni uyini oldiga kelib ey muhammad chiq biz oldimizga biz oldimizga chiq ey muhammad deb g'alg'ovur ko'tarishdi nabiy sallallohu alayhi vasallam hayron bo'ldi bularni ishidan odamlar dam oladigan paytda kelishdi yana baqiryapti endi arablar bularni axloqi shunaqa bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqib nima gap dedi ular aytishdi biz sen bilan tortishgani keldik sizlarni izzatingiz va faxringiz ulug'roqmi yoki biznikimi shuni bahs qilib tortishgani keldi dedi ya'ni sizlar sharafliroqmisizlar biz sharafliroqmizmi shuni aniqlagani keldik nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga halimligi bilan muomala qildi musulmonlarni buyurdi masjidga yig'ildi mana endi banu tamimliklar payg'ambarimiz bilan musulmonlar bilan sharaf talashishadi qaysinisi sharafliroq ular o'zlari bilan bir xatib va shoirni olib kelishgan edi payg'ambarimiz ham bir xatib bilan shoirni olib keldi odamlar jamlandi banu tamimning xatibi utor ibn hajib turib xutba qildi nutq so'zladi va mana shu xutbasini mazmuni hammasi banu tamimni ulug'lash edi shunday bir chiroyli nutq qildiki banu tamimni maqtadi shunga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey sobit ibn qays tur yoningizdan dedi sobit ibn qays roziyallohu anhu o'rnidan turib ollohni shariat haqida islom haqida iymon haqida gapirdi bizni oramizda rasululloh bor bu shunday bir sharaf qaysi bir sharaf mana shu sharafdan oliyroq bo'ladi dedi jannatni vasfi jannat haqida gapirdi ular eshitib turib vallohi sizlarni xatibiylar bizni xatibimizdan yaxshiroq ekan dedi so'ngra banu tamimning shoiri zubulxon ibn badr turdi she'r o'qidi baytlar o'qidi she'rini hammasida banu tamimni maqtadi so'ngra payg'ambarimiz ey hasson turing dedi hasson ibn sobit roziyallohu anhu payg'ambarimizning shoiri hasson roziyallohu anhu turib xuddi Zuburxon ibn Badr o'qigan she'rni qofiyasida, vaznida, xuddi shu vazn va qofiyada she'r bayt o'qidi. Faqat bu baytda Rasulullohning sharafi, muhojir va ansorlarning madhi, jannat va uning vasfi bor edi. O'rnida javob berdi shu she'r bilan, shu vazn bilan, shu qofiya bilan. Shunda ular eshitib turib, vallohi sizlarni shoiringlar bizni shoirimizdan ko'ra yaxshiroq ekan dedi. Shunday qilib Banu Tamim qabilasi islomni qabul qildi mana shu vaqt haqida alloh taolo qur'onda oyat nozil qildi mana hammamiz bilgan hujurot surasi bismillahi rohmanir rohim ya أيها amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiun alim ey mo'minlar sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida ya'ni ikkisining iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar va Allohdan qo'rqinglar Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Ey mu'minlar, toki qilgan yaxshi amallaringiz o'zlaringiz sezmagan hollaringizda behuda, befoyda bo'lib qolmasligi uchun sizlar payg'ambar bilan so'zlashgan paytingizda ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar. Va unga bir-biringizga qilgan ochiq dag'al so'z qilgandek ochiq dag'al so'z qilmanglar. Bu biz